día e benvidas aquí a os sapoconchos a de da Radio Calimera. Eh, hoxe comenzábamos escoitando este tema de la libertad, esta versión do clásico de Calamaro ben tan ben feita por por Fabiana Cantilo, esa esa libertade que cando está parece que no nos damos conta, pero que canto, canto tiramos en falta, cuando votamos en falta, cuando no ateemos. Pues si sonón, falamos de libertades. falamos también de lendas, falamos de historias, falaremos de, de naturaleza e un poco falaremos de de Galicia y e de moitas diferentes galizas. Y e tal si para comenzar eh, falamos, escoitamos e gustamos con estas lendas de Alén que os trae a siempre grandes Luarna Lubre. Eh, bueno, vamos a empezar a, semana con sumergiéndonos en historias de da, lendas eh, de mítica céltica do, do, galeico, do, Galicia, da, disa Galicia preta o mar, disa Galicia do, dos montes, de... Bueno, que nos, nos enrollamos moito e a cuestiones que temos a sorte o privilexio hoxe de poder contar con, con Laura Suárez, ela é ilustradora e tamén é, escritora, eh, bueno, ela naceu na, na Costa da Morte, que a nos gusta decirnos na, na Costa da Vida, porque pasexando por, por toda esta costa, a verdade es que está plena de, xena de, de, de vida, e Eh, a excusa, por decirlo así, que no es una excusa, sino eh, también un motivo de poder hablar con, Laura, es que onte, en un marco privilegiado, como como la, pues, la, la fervenza de do, presentaba su eh, último libro, Montepinto, Historias e Lendas de Olimpo Celta, Eben, antes que nada, o primero es si las cosas técnicas eh, funcionan bien, es darle os vos días a, a Laura. ¿Qué tal? Buen día, Laura. Buen día, ¿qué tal estás? Pues nada, muy bien. Ah, eh, eh, hemos de reconocer que, que onte estábamos mellor ahí o en la fervenza eh, tranquilamente, pero pero ven también aquí <laughs> no, no Compostela hoxe ha, ha, ha sol el sol, es que, que está está Sí, Agustín, de verdad, o de frío que conste, si sí. Que pero, Sí, la verdad es que, bueno, también lo, comentamos ahí brevemente onte, ¿no? Que, parecía que, sí, algo de Meiga también en Laura Suárez, porque las nubes eh, amenazaban, pero en ningún momento eh, acababa, la, la chovia no, no acabó de, <laughs> de, aparecer. Sí, ahí, de hacer un poco de barrera, o sea, de, acompañaron en la presentación de eh, ¿verdad? Sí, sí, la <laughs> verdad es que era un, marco incompatible. A, más también está bien ¿no? Porque el tema de, las nubes y tal, de, ¿no? también fai un poco de que la lenda parezca que... Bueno, un poco su Bueno, después de, de ver o éxito de, de ontes, suponemos que, que contenta, ¿no? Sí, estoy muy feliz, la verdad que sí soy un proyecto muy especial, yo así que, eh, bueno, cada, que me está preguntando cosas del libro, cosas nos están interesando también por la natureza, por pinos, pino, eh, por los eh, monte, tengo mucha ilusión. sea, el hecho de que alguien me lea este, que algo, o sea, transmite algún tipo de emoción o le aporta algún conocimiento que antes no sabía que estáis recopilando, la verdad es que, que bueno, eh, no, no la a primera vez que, que ti to, te ofrentas a, a, una, a una obra de, do, do lendas, porque, bueno, a, a teua primeira obra que, que, que publicaste, ¿no? Un, una obra de, de, de os contos do, da, da niebla, ¿no? De, de, de os contos sí. de, de, de a teua aboa, tamén era, caminaba por aí, ¿no? Por, por, por o camiño do, das lendas e eh, do, das historias. Sí, sí era máis, algo máis escuro, porque, bueno, mm. contaba un tipo de, de lenda así máis eh, que está moi relacionada ca, ca, ca noite, ca escuridade, ca morte e tal, pero esa era para un, tamén un público máis adulto e foi representado de outra maneira, pero tamén ese me sempre un libro moi especial para min, porque, bueno, fui o primeiro, fui a, o que, que empecé e a hablar a cor de, de, de, de, de nerviosa que estaba e, de o facer, e o falar con a miña abuela e todo. E que tamén un libro especial. A verdade que o tema da, das lendas en general é que en Galicia Mellor é unha temática que me, que me atrae moito, que me parece moi interesante. Como pode cambiar a percepción de certas cousas, sabes, de lo que coñezamos de, la lela que tenía antes, como un sitio puede cambiar, sí. unha persoa pode cambiar ...cuando se conta algo que que non sabes hasta qué punto puede ser certo hasta qué punto no... porque de algo terá que dir, claro. Un libro que, bueno, falábamos a, agora, non? Que, que ese primer, primer libro era, era un libro, digamos, eh, no, sé si homenaje, pero sí un, libro no que, tenía que ver muy con la con la tegua con la tegua aboa eh, Lola Moledo. Eh, en este libro mm. de, ahora que, acabas de publicar, eh, en alguna entrevista, eh, también está, no, no, familiar tuyo, pero sí una persona que, que tú co, Conoces mucho y eh, que coñece también moito el eh, o Monte Pindo, eh, que también ha sido muy importante, ¿no? Para para digamos, a, tema de, poder escribir este libro que, que o Pepe o Neño que soñaba con las montañas, ¿no? Sí, sí. La verdad que Pepe siempre fue como fuente de... A, do, de todo, porque o día que pensé en un proceso de libro, de empezar a traballar diría que, que ele ya diría a unha excursión no no? que cambiou completamente a percepción que tiña do, do monte a partir desse día, porque eu levaba toda a vida sabendo tindo, pois, eh, ca familia, cos amigos, como senderistas, e facer a ruta, subir a unha, ver as vistas e baixar, que é un lugar moi fermoso e tal, pero cando te contan que todas as nada que había detrás a tua percepción cambia completamente. Un sitio que era pois pues, bonito, estético, tal, bueno, que é natural, sabes, que disfrutas, que, bueno, todo que te aporta a natureza, non? Pasa a ser un sitio máxico de outra maneira, cambia cambia como como sintes ti tamén todo todo que tes ao teu redor, sabes? E ese día por mi o mundo cambiou. De feito, asombrei moito que me a pero a ver, También como que me medio frustré porque dije, Dios, llevo toda la vida subiendo, como me iba a enterar ahora? sabes? <laughs> un de todo esto que había aquí detrás. Entonces pensé que estaría de la vida por eso, pues para que os vean para que, bueno, cualquier otro que me sepa que pasara como a mí, que estivera en una situación que me momento, pois pues, era... ostras, mira, pasando todas estas cosas, eu levo subindo tantas veces e non coñecía isto. E eh, cando os nenos tamén que iban subir, pois pues, verano de outra maneira. E iso parece moi hermoso tamén, non é unha maneira de, pues, de contar o que, o que ele comezou e vai máis tallante. E incluso eso espero que algún día descubran máis cousas tamén sobre o pino, que seguro que hai moitos segredos aí agochados. Ademais, Pepe, foi un encanto, porque acordame cando lle comentaron o, o da idea, faláramos e e, bueno, invitaron a súa casa, e, pois, aí, entregoume, de, empezou a falar un montón de cousas, señor que pode máis seus, faloume de, da súa experiencia, faloume das pedras, dos nomes das pedras, tamén me, me falou da, da serra que topara seu pai, sabes, poden ir a vela, que tamén sale no libro, de feito, poden ir a vela ao sí. Museo do Pobo Galego, sacar de fotografías para algo representadas. es un pilar fundamental. No sé, eso, es bonito también. Sí, a verdade que, que o libro o, o, ollándolo, ¿no? Es decir, de, pues, non sé, te, te, te contaxa unha, esa eu eh, que, soy una persona que, no no no no no no no de Galicia, eh, pero te contáis iso, hizo no a, onte también eh, agradecerte a ti, ¿no? Porque eu no conocía zona fue una una excusa. que yo, yo, necesito pocas excusas para, para cosas, pero fue una excusa para <laughs> conocer una zona que a verdad es... También un poco, ¿no? O, que o libro de, alguna No directamente, pero también creemos que, que, tú en, en, otra en otra obra que tens que es, que se, que publicaste en, catalán que es Una buena amiga eh, mm. son libros donde también eh, es un poco un, canto eh, un, berro casi de, de que no, no estamos chuando con la naturaleza, ¿no? Porque, por ejemplo, montepindo un paraje increíble, pero amenaza de, de bueno, de, de o fogo como fa, fai a, a, hai po, poucos años, pero tamén de, de dos molinos do vento, do, do eucaliptus, de wow, que, que tamén temos que, sí. que andar con, con, con, con ollo, ¿no? Claro, é unha, é unha cousa que, que, bueno, que é unha temática que no libro dá importancia, porque eu tamén o ves importante, hmm. que aprendemos a respectar, sabes, a, a natureza e o mundo, porque nós vivimos mal, pero parece que vamos por feito de que como pedimos mesa eh, xa que facer o que nos dé a gana, non? si non funciona así, a natureza que cuidala, hai que respetala, e se tú enseñar esos valores xa desde un comezo, pois mellor, porque despois aportando os coñecementos é como sale respecto, sabes? Se, se ensinas a algo e das unha importancia a algo, é máis doado que despois esas, esa persoa ou esas persoas a, a respecto é o Monte Pina é un lugar moi fermoso, é un lugar increíble, que de todos queremos moito. Sin embargo, sí que hai vandalismo, vas ali a as pedras están talladas, mm. hai unhas zonas que hai, sabes, cruces grabadas de, de muitísimos, de, de muitísimos anos, son retrógrafos, e de ese lado, mellor xente que talla con o seu nome. E esas cousas da, da pena tamén, porque non é necesario que ti vayas un bote, leves un bote de grafiti, poñes eh, bote de, de, de spray, e poñes a facer grafiti claro. nas pedras. Eso non é necesario tampouco. Entón, é como que se intenta tamén ensinar ese, eses valores, non? Non, un pouco tamén eh, queríamos, porque o, o libro tamén o consigue, non? Eh, porque non, non, non, non somos expertos o tema do, do dibuixo, somos eh, gustamos moito do, do, do tema do cómico, sobre todo do, do libro ilustrado, pero eh, o teu estilo eh, non sei como definirlo, en, de, ainda que os personaxes podan ser eh, eh, moi pretos e moi cercanos, é un dibuixo que, que tamén te, non sei como dir, te, te, te golpexa un pouco, non? Porque non é un dibuixo totalmente realista, no, no, es un dibujo no sé cómo explicarlo, pero pero que te transmite también eh, incertidumbre de que en este caso también va bien para, para o tema. Sí, a ver, sabes qué que pasa? Que a mí eh, muy mucho a, a as estéticas, digamos, os estilos de infantiles, pero también eh, sempre estou moi fan de todo relacionado con misterio, todo relacionado con te terror ou thriller, Yo creo que se fijar, como que se refleja na súa personalidad non? Hmm. Pero una persona que, digamos, por ejemplo por decir una de películas favoritas son o Resplandor, e de ah. con los Wes Anderson, de ser una mistura que mellor se puede acabar reflejando tener primeira tua maneira de ser, e eh, ahí porque viviendo no tengo estilo ilustrado. entonces es como que ese tema misterioso eh, acaba saliendo solo, é verdad que me gusta. Hay aquellas veces que tengo que controlar un poco, porque <laughs> hay que mirar hacia, hacia dónde hacia dónde tira su hacia dónde tira su libro, claro, dependiendo de a quién está dirigido, calidad temática. Pero no sé, gusta que tengo cierta libertad para ser creativo, pues hay un toque, un toque más, misterioso a ilustraciones. Sí, sí, no, no, es muy, muy, muy personal y no, no, no es por nuestra parte agradecidas de que os sigas continuando eh, facendo. A, eh, bueno, vemos ahí que que bueno, que, estos dos años que han sido complicados para todo el mundo, pero tú desde que lanzas o, los cuentos de, de la niebla eh, no, no, no, has parado. Los cuentos de la niebla, Una buena amiga, Conexión Macarrón, Talefos de Mif, cuentos en español de hoy y de siempre, ahora este Montepindo amáis eh, con que, no es ahora obra personal con, con de, bueno, pues ahí trabajando en conexión Macarrón con Ledicia Costas o en Cuestos de Españoles, ¿no? Que, que compartes con Maguela Ronda eh, te, rodeas, ¿ven? ben de, de ti, ¿no? Bueno, la verdad que eu muy moi agradecida, estoy muy feliz ¿eh? porque digamos que, es que dedicarme a libros é algo que non soñado con facer desde pequeña, entonces que, que se dan a de ilustrar unha obra de Ledicia Costas ou que puedas publicar a tu propiedades, vai ser como algo que no queres parar de hacer, ¿no? Porque te de vendo, te ese placer que de hacerlo tamén. Entón, ter a oportunidade de seguir a trabajando traballando duro e estudiante, trae como un sueño para mí, vamos. Bueno, en ese, en somnio, eh, eh, ti, ti sa, saes eh, ahora retornaste ya ot, ot, outra vez a zona da, da, da costa de, da, da morte, non? Pero pero nese soño eh, tamén eh, estás eh, eh, partes eh, por Valencia, partes por Barcelona, eh, Ainda estás mm. en un momento de, de estar en C, disfrutar de, de a zona eh, o, o como cuán máis alado este Monte Pindo que acaba de, de, de, de sair eh, que, que, que tens entre as mans ou entre os blogs? Sí, teño un proxecto que xa tamén vai, vai máis cara fora. Pero por, aí, por ahora ainda está, estamos facendo, ainda que teño que esperar para contar, pero sí, tamén gusta, gusta traballar eh, para diferentes públicos e probar diferentes cousas e, e como estou un traballo que te, que te brinda moitas oportunidades e tamén te brinda traballar traballar desde, desde casa, non? Eu cando estaba, en, eh, bueno, cando estudiaba en Barcelona, hmm. estaba moi contenta porque me gustaba moita cidade, tamén a Valencia, na, na universidade, disfrutei moitísimo, pero eu non unha un persona de, de, de, de terra, xa de volver a casa. <laughs> De feito, eu non achaba o momento de volver aquí, e para mí eu, meu, digamos, a, a, a miña meta era poder traballar de ilustradora desde desde o meu estudio, cerca, cerca do mar, sabes, na miña zona, e con esa tranquilidade, non? Porque eu creo que son, máis que persoa de cidade, son persoa de son persoa da aldea. A mí gusta moito estar na aldea, gustame moito estar con mis seus vecinos, e saludar a todo o mundo, e, e esa tranquilidade de aire puro, en que a cidade ten moitas facilidades, e gustame, gustame moita experiencia de Venezuela, eu quero pasar toda a miña vida aquí e, e traballar desde o meu estudo, la de poder intentar ahora con internet y pues, con redes sociales, digamos que se facilita, es no necesario que vivas en ciudades para poder ter unha oportunidade laboral. Un pouco, no, non queremos robarte moito moito máis tempo, a, a, aconsexamos a xente a que se acerque a, a, a este libro, no? a Monte Pinto, Historia Selenda do Olimpo Celta, tamén a que se acerquen a, se apropen ao Monte Pinto desde desde o respeto, no? e desde ese que, sí, claro co, que sí. coñecemento e, e querer. Eu quero, que que que te invito a eso, eh? invito a visitar o Pinto, e de feito está pensado tamén que hacer una excursión e vale contigo, hmm. vais indicando los puntos. Es como que se quiere también incentivar a que visite los montes. Así que, vamos, desde aquí todos encantadísimos eh, eh, de que me estivado, eh, disfrutéis de esta toda que tengo. La verdad é que, que moi agradecida, a, a máis que, que así ha servido para, para poder de, descubrirte, no no, no vamos a mentir, eh, non conocíamos a, a túa a túa obra, a máis eh, casualidade, eh, no, nos tamén vimos, o sea, no, nos vimos de, de, de Valencia, eh, no? cando vimos o que estudiastes a aí en la en, en Belas Artes, ¿no? Aí moi, moi, preto de, de a Horta de Valencia que para nós tamén é unha cousa moi moi cercana e moi e moi tamén que, de, que defender, ¿no? E, eh, pois a, a, onte indo aí, ¿no? A, a esa a esa fervenza, a ese Montepindo, ¿no? A, a necesidade e eh, agradecidas, ¿no? De, de que de que poda, podamos coñecer este este monte gracias a, a, te, a teua obra e Eh, sé, por no sé la verdad que, si ti quieres engadir cualquier cosa, no sé, encantada de que sí que queríamos eh, para, siempre, ¿no? Que falamos con, con alguna persoa, pero neste caso con alguna muller e, eh, e eh, como ti que eres que es realmente moi moi nova, ¿no? Para xente que no, sobre todo a, as, as, as rapazas, pero tamén en general, ¿no? Que, que nos escoitan e, e agrada el dibuixo e eh, porque sempre que falamos do tema artístico, uf, eh, hai, hai familias, hai pais, hai nais, ¿no? Que o ven aí, uf, o meu fillo, a mea filla e eh, como eh, dirías eh, animarías a xente que realmente ten esa, esa inquietud, esa pasión, esa paisón, para que para que sí, que continúe ainda que la cosa no sea fácil. La verdad es que eh, tu trabajo tu traballas que intentas y otra vez, claro que a haber rechazos, claro que a haber eh, momentos de que non te sintas tan cultural, que a tua de debe ser completa, que vas a sentirte feliz, ello, pues con esa, con ese mensaje que quedámonos eh, agradecidas de, de de una, una vez más que, podamos haber compartido eh, eso, invitando a gente a que a que descubra este Monte Pinto, tanto libro como el eh, monte. nada, que, que gracias. Eh, Odito, que si tú quieres engadir cualquier cosa, este momento para, para hacerlo. Nada, eh, muchas gracias a vos, de verdad fue un placer hablar. Eh, eh que hablábamos a intentar descubrir cómo eh, visitar los Pingos de porque es un lugar precioso. Pois <laughs> pues nada, eh, que, que sigas cumplindo teus soños, eh, Laura, porque iso será también ben para para nós como como lectores e como gustadores do, do, do libro ilustrado. eh, que vaya moi ben este 2022. Una, una aperta moi grande e graciñas. Muchas gracias. Os Sapoconchos Crew. Esta é unha radio libre. A Calimera. Os sapoconchos. Os chapoconchos. Os sapoconchos, nha. Os sapoconchos. Os cachopondo. <laughs> I want to be a tamborim. Eu quero ser tambor. Coloradinha da cara. cintura Mándache moitas memorias O capitán da falúa Mándache moitas memorias O capitán da falúa Se queres que vaya A vía do trene María bonita Vente ti tamén Vente ti tamén Vente ti tamén Se queres que vaya A vía do trene señalas se vento, maru señalas los señoritos de vida, los que están como que necessite eu canto por descansar madre. María bonita, color da caso me contigo, se tu y me deja, se tu y me deja, se tu y me deja. María bonita, color de sirena, se quieres que vaya, había lo María bonita. 나야 Pois escoitando esta muñeira de Liniolla, eh, esta muñeira eh, veñe, bueno, eh, cualquier, cualquier momento es, es bon, ¿no? Para, para escoitar a, Xavier Díaz, eh, a máis e a, a convidada que, que temos a continuación eh, o, o a recomenda, pois pues, nos encantado de, de, de poder esco, escoitarlo. Eh, a máis eh, sabemos, eh, la verdad es que no estaba preparado, no sabemos si a casualidades si la causalidad no tenemos claro, pero de A Costa la Morte continuamos, comenzamos el programa entrevistando a, Laura Suárez, Ahora tenemos tenemos a es que es complicado presentar a siguiente convidada, porque eu vi dos veces eh, a data de nacimento e eh, porque non sé como en tan pouco tempo <laughs> se poden escribir tantos libros, pero non só escribir, sino facer tantas cousas, eh, porque ela eh, eh, escribe eh, eh, eh unha columna desde fa, hai ya máis máis de cinco anos, durante moito tempo eh, vimos eh, a televisión galega o, eh, o programas concursos que marcaron a, a, a moita xente, e eh, a verdade, ainda que nada, e antes que nada, porque nos nos enrolamos moito, agradecer eh, a molto e darle la, la a, María Canosa, que hoy nos acompaña aquí en nos sapoconchos o matutino da, da Radio Calimera. Mo, buen día, María. buen día, pero no son cinco anos co son 15. Ah, son 15, <laughs> bueno, perdoa, perdoa. no me pagaba de sentir bella, no me pagaba de sentir bella que eu cando me decatei de que ian tantos que dei pampa, verdade? <laughs> Es verdade, 2005, sí, sí, eh, facimos ahí a conta sí, eh, es no, que no, como somos más o menos de la misma quinta, también intentamos no, no ponernos sanos, por eso a un mejor... Sí, sí, sí, sí. <laughs> Bueno subconsciente. <laughs> Pero ven, que, como, también se dice en castellano, que, que, os quite o, bailao, ¿no? decir, de que... Exactamente. <laughs> La a es que, mira, escoitando alguna, eh, leendo algunas de alguna de obras eh, infantiles, y eh, también alguna alguna non, tan infantil, eh, escoitando también alguna entrevista túa, si os permites, queremos comenzar con un texto que, que ti, de un libro ti que, ahora también podemos hablar de él, porque, porque pensamos que, que un poco también dónde donde viene dónde viene mm, a María escritora e creadora eh, e, dice domingo 30 de junio, noite oye no andaba dormido y e levantaime a buscar un caderno para escribir a ver secando las preocupaciones preocupaciones la punta de un lápiz se me van da cabeza e prendo no sono eh, María, eh, e, o insomnio te, te fai crear? Bueno, o certo é que cada vez levo peor del non dormir ben. Sí. Entón, iso <laughs> agora case me causa un problema, polo menos de cansanzo físico e psicolóxico. Pero sí que é certo que durante moito tempo gustaba de escribir sobre todo polas noites, quizáis porque era un momento que teña para reflexionar, onde todo estaba tamén en calma, onde estaba tranquila, O que pasa é que as circunstancias da vida ás veces fan que, que tenes que mudar os teus hábitos, os teus costumes e incluso os teus gustos. Entón, dende que son nai, e non me deixaron dormir polas noites, pois <laughs> que de noite cando podía dormir, dormía. <laughs> e eh, deixei de escribir mm, preferentemente nese, nese horario, non? Pero sí que me gustaba, eh, me sei a gustar moito nas épocas de, de lece na que me deixan descansar ben escribir polas noites. Estou activa, son de biorritmo noturno, teño que recoñecelo. Sí, sí, no, vendo todo que que a, has eh, feito, no, tenemos duda eh, lo que lo que líamos era de, Caderno de Lúas, eh, una obra tuya con con Dani Dani Padrón, porque sí que o que observamos en, a, lo largo de, de obra extensa, pero sobre todo cuando hablamos de libros infantiles o juveniles, pero sobre todo de, de álbums ilustrados, ¿no? vemos que que rodeaste vende, eh? non sabes eh, escoller o ar, as artistas e os artistas con que presentar os libros? A realidade é que teño moita sorte, eh, porque non sempre podemos elegir o ilustrador co que traballamos. É ben certo que, por exemplo, con Dani ou con Noemí López, mm. sí que, sí que a veces facemos cousas que, que as creamos de maneira conxunta e que pues nacen así, non? O proxecto completo, o texto e a ilustración. É eh, unha auténtica gozada, pero outras veces non podemos elixir ilustrador, presentamos un texto, sobre todo cando é, xa non é algún ilustrado, xa é sí. para rapazada un poquinho máis máis grandiña, e aí ás veces podemos elixir e outras veces non podemos elixir, pero é certo que cando non piden elixir tamén tive moita sorte, sempre estiven moi cómoda traballando co, coa xente que me tocou, pero sí que é certo que hai con xa como unha especie de, de equipo feito entre Dani e eu, entre Noé e eu, e, bueno, hai cosas que, que facemos de maneira conxunta, é un proceso moi fermoso, ademais, porque te sentes moi arroupada, o oficio da escrita é un oficio moi solitario, non? Eh, falo ti todo, creas ti todo, se logo o traballo non gusta, pois quedas con el tamén, non? Nese sentido tamén é moi ingrato, ás veces faz as cousas con moitísimo corazón, moitísima responsabilidade, pensando que é un texto que vai gustar moito, que logo nas eh, editoriais non encaixa por unha ou outra razón, non? E quedas co texto aí en no anonimato para sempre. Neste sentido, polo menos, é como sentirte reconfortada, non? Pois se non sai adiante, pois xa é algo no que cremos os dous, eh, dá, dá tamén confianza. É outro punto de vista que sempre eh, é bo ter outro punto de vista cando estás creando esa historia é só túa, só so, so teu. Entón, ir aí, ás veces, mm, pois pues, tamén custa un chisquiño, eh, non sei, é, é moi productivo. pero sí que sí que tuve mucha suerte con cos compañeros de, aventuras literarias. Falabas de, de, no, de Noemi López también, ¿no? porque a, a eh, si limitamos solamente eh, solamente a, último ano, a, la verdad que también es eh, <laughs> impresionante, ¿no? Es decir, a, as, pombas de Bastian, donde ahí sí que compartes con, con Noemi López, H2 o Pingas Científicas, una obra también de de Emilia, que aquí es con Luz Veloso, y e después eh, una obra sobre Emilia Pardo Bazán con Bea Gregores. Eh, pero Odito, ¿cómo, cómo se puede hacer todo todo esto, María? Porque amáis eres night, Maiser eres una <laughs> eres persona, que eso a veces olvidamos de decir eh, <laughs> eh a, columna en, en, la voz, es decir, en, Wow. A ver, mira, vou primeiro falar un poquinho de Bea Gregores, sí, sí. que foi a ilustradora de Emilia Pardo Bazán, e de Noé, Noemi López, que é de As Combas de Bastián, e de Luz Veloso, que é de H. Douso, que son tres mulleres maravillosas, me encantame traballar con mulleres, en que traballe moito con, con Dani. Mm. E, por exemplo, Bea e Luz, eu non as chamei, e nunca traballara con elas E foi unha auténtica gozada. So, para mí foi un descubrimento tremendo estas dúas mozas e foi maravilloso traballar con elas e como nos complementamos e como seguimos o proceso creativo da outra parte, como me deixaron entrar nas ilustracións, e, bueno, quedei encantada, a verdade que, é que sí. Como fago para facer estas cousas? Pois a verdade que este último ano, estes tres libros que acabas de nomear, Mm. sempre vivo completamente diferentes. Entón sí que é certo que me axudou moito e eh, rematar unha obra e poñerme a traballar noutra porque non tiñan na nada que ver. Unha é unha biografía, outra un libro de divulgación científico e outro libro de ficción literaria para a rapazada. Entón era fácil desconectar de un e meterse noutro, mm, fácil quero decir para non mesturar sí. historias. É difícil porque, claro, a estrutura da tua cabeza cambia completamente, non ten nada que ver escribir divulgación científica a unha novela infanto-juvenil ou eh, investigar para contarlle unha biografía resumida de alguén tan complicado e complexo como é Emilia Pardo Bazán. Como fago? Pois eh, os cachiños. Eh, como son nai, que é o que máis me ocupa o meu tempo, e eh, como tamén son persoa, como dixetes, que a veces eu mesma me esqueço porque non me queda tempo para min, pois os cachiños. Eu xa me afixen a, a traballar cando podo e aproveitar o, o pouco tempo que teño intentar aproveitalo entón a concentrarme e, eh, e eh, mergullarme no que estou facendo con certa facilidade teño facilidade para meterme sobre todo cando é algo que me gusta e que me gusta moito pero sí que hai que facer un pouco de encaixe de camariñas eu que son da Costa da Morte pois vou <laughs> tamén turrar para ali non? E eh, despois o complicado é unir eses fíos en que sin que se note, Porque vas haciendo las cousas a cachos, y el problema es que has que volver atrás muchas veces, non? Tens que volver a reler, has que volver a, lembrar, a volver a coger ese, ese estilo literario que estás empleando en ese momento, en ese texto en particular. Bueno, pues, con responsabilidades, con mucho cariño, supongo que con algunos acertos, pero también con muchos erros. Pero bueno, eh, hay que aprender siempre, siempre hay que intentar mejorar. La verdad es que, que bueno, viendo un poco este último año, tú, en alguna entrevista confesabas que ha sido un año, bueno, de, todo, ¿no? Por decirlo a, eh, pero un año que, que, creemos que este verano fue un momento... Eh, a ti a nivel personal y eh, creemos que no es importante porque ah, bueno no podemos esquecer que, que eres a, a filla de, da, da escritora e da creadora tamén Concha Blanco. Eh, Concha, este, este verán, se si non temos equivocado, eh, eh, recibía no o, homenaxe o eh, de facer un monolito a, a segua a segua vila e eh, supoño que, que para ti e para toda a familia un momento moi moi importante, non? Eu que non lembro así moitas datas, sí. sei que o 12 de xuño foi un día moi emotivo, a verdade que foi moi emocionante, puxeron unha praza na, na vila, din que un nunca é profeta na súa terra, pero, pero non é certo, non é... Bueno, a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega foi o promotor desta, desta iniciativa, co, co seu programa Letra E, a letra de escritor, non? O Concello, a verdade, é que aceptou a proposta inmediatamente, todas as forzas políticas estiveron de acordo, eh, foi, non sei, sentímonos toda a familia non só miña nai moi reconfortados. Eh, ali estaban as súas compañeiras, mestras, o seu alumnado, eh, algúns alumnos que agora tamén son escritores e que quizáis ela <laughs> influiu nesa chega literatura, amigos de, de la infancia, familia, non sei, foi, foi un acto precioso. Mm. Tamén algunha ausencia que botamos moito moito en falta, porque, bueno, estes, estes tempos, eh, estas idades xa, <laughs> claro. un empeza a ter ausencias na súa vida, pero, pero sentímonos mm, moi agarimados, a verdade, que por toda a xente que, que nos quere, e por toda a vila, eh, continuamente mm, foi, sobre todo eses días, pois un montón de, de palabras fermosas para ela, estivo a banda de música municipal, bueno, foi algo moi bonito, foi alegre, moi moi alegre e moi reconfortante para todos nós, e, eh, ademais eu quedei moi satisfeita porque a miña nai, entre outras cousas, é unha persoa extremadamente discreta, e eh, ás veces cando non fa ruido, como ela, que está sempre así o <laughs> caladinho parece que non se che ve, e ademais é pequeniña como a min, <laughs> vos pequeneiras, pero, pero sí, sí que a ben, eh, ben o que fixo, o seu traballo, e eh, o seu amor pola, pola cultura e por, pola lingua e pola terra. Entón, bueno, foi moi gratificante, a verdade. Sí, foi, foi ese día foi moi bonito. A máis, eh, cando falamos de, de, de, de Oanai, eh, como diría aquel, ¿no? que, que, que vas dir tú, non? Pero pero sí destacar non de, moi, de moitas cosas que podemos falar do, do, da tua Anai, Eh, una parte que en este momento eh, pensamos que, es muy importante, pensamos que, de, verdad, de, veces son, se olvida, ¿no? Que el tema de, de, pedagogía, el eh, tema de ser profesora e profesor, de do, mestre, en ese sentido de, acompañamiento, el, algunas cosas escritas por, por Anau en este campo, é eh, moi preciso, non? Eh, en estos momentos más que nunca e, esa necesidad de a pedagogía, esa necesidad, en cierto modo de de a crispación e romperla con el diálogo, el falar, la, educación, ¿no? Sí, da, calma también, ¿no? Bueno, eu valoro muchísimo a, a faceta de docente da miña nai, porque hay que tener en cuenta que nos anos nos que la comenzó, non había recursos que hai agora, non? A, a, a ningún nivel, nin económicos, nin tecnolóxicos, nin, nin siquiera de infraestructuras diarias para poder eh, mobilizarse, non? Con moi pouco, eh, mestres e mestres da súa xeración fixeron moito, porque puxeron moito da súa parte, non? Entón, esa parte de vocación, esa parte vocacional, pois é, é moi de agradecer. Eu penso que sí, que deixou pegada a xeración deles, eh, delas, pois deixou moita pegada, non? Pero sí que é algo que, que me sorprendía. Agora hai moitas cousas que se fan no cole, non? Pero daquela, eh, dedicar unha hora á lectura, eh, a comunicación oral pois non era moi habitual, ela eh, facía, o sempre, mm. sempre o fixo, eh, bueno, e outras cousas, como pedir permiso a inspección para xuntar os nenos e as nenas e eh, dividir a escola por niveis en lugar de por sexos, eh, nunha aldea <laughs> do interior aquí de, de Galicia, que logo dín da Galicia profunda, pois en Galicia profunda facían esas cousas, cando non estaba permitidos mm, docentes, pedían permiso para esas cousas, eh, o certo que o inspector eh, tamén tamén lles permitiu non facer esas cousas. Ou escribir textos para os alumnos en lingua galega para que viran que tamén había libros en galego, tamén había contos en galego. Non sei, esa pedagogía natural, sí. nada artificiosa e tan necesaria que que ás veces eu volto de menos na, na sociedade en xeral, non? As, as cousas eh, pequerrechas, naturais, eh, que o, ao final de contas eh, o Eh, o que nos vale, o que nos vai deixar pegada e o que imos utilizar día a día, o que nos vai formar como persoas. Entón, eu, bueno, penso que, que eso sí o soubo transmitir. Eh, bueno, o alumnado aínda a saúde agora con moito agarimo e de moitas xeracións, ademais, que hai teu clase moitos anos, <laughs> máis de 40 anos, e, e penso que, que, son que é recordada como, bueno, como unha profesora agarimosa que ademais de contidos didácticos de deixou una forma de hacer las cosas, eh, impregnó esa pegada, ¿no? Que importante a, forma, Que muchas veces eso se, lo, no, no, lo esquecemos, non? E, e importante eh, también cómo se hacen las cosas, Que, que muy importante. Bueno, queríamos eh, una curiosidad, porque ti confesas que, que escribes desde muy nova, incluso ainda de, de saber casi escribir, pero pero tú eres eh, enxeñeira de camiños, bueno, es, eh, tense o título de enxeñeira de camiños canais e portos, eh, por qué, eh, por qué eh, te, te dá por aí, eh, María? É porque non. Eh, exacto, é porque non, <laughs> tamén, tamén é certo. Non... Eu eh, sí que insisto moito cando vou aos coles, eh, aos rapaces a que, por favor, non poñan enfrontadas as ciencias e as letras. Non? É algo que, que me gustaría que, que mudase no sistema educativo, eh, Eh, parece que vai en contra do que eu pido, cada vez lle solicitan os rapaces e as rapazas que elixan antes que o que queren facer na súa vida eu non sabía que quería facer da miña vida. Eu cando cheguei a facer a preinscripción para elixir unha carreira universitaria, non dormín, esa noite así que non dormín e tiven insomnio porque que non sabía que quería facer, non tiña unha vocación especial por algo, non? E coas ciencias e letras pasou un pouco mesmo. Eu cando tive que elixir entre estudiar ciencias e letras foi un auténtico horror, porque a min encantabanme as letras e encantaban as ciencias, e por que me obrigaban a deixar de formarme en alguna das materias, non? Entón non me quedou máis remedio porque porque no instituto non foron capaces de, de cadrar os horarios porque eu fora a única persoa que elixiera, o sea, non lembro ben, pero creo que era matemáticas, física e literatura. <laughs> Entón tiven que elixir ou ciencias ou letras, eu non quería deixar de, de facer ninguna das cousas. Entón tiña das opcións, o estudar por letras, eh, seguir formándome en ciencia pola miña conta ou formarme en ciencias eh, académicamente e seguir facendo cousas de, de letras eh, como pudese. E pareceume que a opción máis fácil era esa, que teña máis posibilidade de estudar idiomas, de escribir, de ler, de seguir formándome nas letras eu pero ter unha guía académica das ciencias que de outro xeito sería máis complicado para min poder avanzar Entón, foi a maneira de intentar levar a tamán. E foi o que fixen sempre. E eh, o que pasa que ás veces con máis tempo para unhas e menos para outras. Mm, Cando estudei a carreira, que foi unha carreira que me requeriu moitísimo esforzo, moitísimo tempo, moitísimo sacrificio, pois a verdade que lín, escribín, estudei literatura moito menos, pero estaba aí e seguiu aí. Entón, pois agora segue así, eh, agora tamén tiñe tempadas nos que traballo máis na rama da enxeñaría e outras que moito menos. Agora, pois está tempada menos e entón aproveito para dedicarme máis a outras cousas. É cuestión de adaptación e de supervivencia. Eu creo que é unha forma de, de ser miña Sí. Que levo a ese ámbito como calquera outro. No, era era curiosidade vencer do que acabas de dir, no? que temos sempre eh, en general fer, dualidades de, de todo eh, en, <laughs> e eh, a vida é mo, moixo máis eh, rica, non? En este sentido e tamén... Bueno, porque nos, nos piden sempre que fagamos iso, é eh? sí. que te gusta o doce ou o salgado, pues os dous, a praia ou a montaña, eh, o Dépor ou o Celta. Exacto. o fútbol, pues, gustaría che igualmente ver un bo partido, non? Eh, arriba, baixo, dereita, esquerda. Sí ou non? Pois hai moitas cousas no medio. A verdade é que sí, en ese, en ese medio e en esa diversidade, ¿no? Tamén está a, a, o gusto, ¿no? De, de as cosas. Queríamos preguntarte, aproveitando esa parte de, de enxenera de caminos e a máis, de unha zoña eh, pois que mo, moitas veces eh, castigada e eh, moitas veces castigada pola pola man do, do, do home, é dicir, eh, wow, a, onte tivemos a sorte non de, de estar en la fervenza do, do, do Ézaro e eh, po, poa zona, eh, e ben, non? E, e, ise, non, non sei como visti que, que vives ali, eres unha persona de, de, de, a, de a zona, non? De, pero canta grandeza natural eh, canta también, no sé cómo decirlo, ¿no? no anomenarlo, pero canta barbaridades humana que, vemos, eh, desde o grande, como pueden ser os, os moliños, os incendios, pero también desde cosas muy pequeñas como puede ser votar eh, eh, botar, no monte cualquier cosa desde a, desde pues, no, desde o sea que no nos estamos inventando, o, vimos onte, decir, en, en, monte, ¿no? Es decir, de wow, ¿no? Como desde a parte xa de, de Enxeneira, eh, co, como ves a, Costa da Morte, María? A ver, por iso que hai estragos feitos que xa van ser irrecuperables, <laughs> pero penso que hai cousas que aínda temos na man. E todo iso que estás comentando, eu creo que ten eh, a solución na educación, non? Por iso é tan importante a pedagogía, eh, ser, ser un docente exemplificante, non? eh, por iso a veces me molesta tanto que ou ciencias ou letras ou eh, ten que ser algo moito máis integral eu creo que agora mesmo vivimos nunha sociedade eh, multicultural que tamén debería servir para a diversidade de, de contidos e para intentar leválos da man o maior tempo posible, non? E aí tamén está é facer persoas críticas, persoas con conciencia. Eu creo que isto vai ser un proceso longo, porque bueno, eh, educar a unha sociedade é, eh, é complicado. Educar unha persoa compli é complicadísimo, pois imaginemos unha sociedade, non? As eh, forzas públicas aí teñen os responsables eh, de nós, os nosos políticos, os nosos dirigentes, as nosas administracións, que nos representa, pois tamén non é, non é só representarnos, é tamén educarnos, non? É facer un, unhas políticas, unhas formulacións para o futuro que, que se sean máis hostibles e, e que, que cheguemos a interiorizar a necesidade, a necesidade de, de cuidar o que temos, non? Eu creo que, bueno, en Galicia, eu creo que os galegos mm, ás veces temos un, un defecto moi grande que, que non temos nada en nós e non valoramos nada o noso propio, non? E temos un patrimonio natural e cultural riquísimo que debería ser a envexa <laughs> de, de todos e non o valoramos. Entón, tamén está nos nosos políticos valorarnos como identidade galega. E iso conleva pois, unha serie de, de cousas eh, tangibles e intangibles que, que nos definen e que deberíamos estar, o que dicía, fachendosos da nosa identidade e iso levaría nos a querer seguir manténdoa, porque senón imos a perder, e iso a todos os niveis. O que pasa que, bueno, como estamos sempre as leas, <laughs> como estábamos a falar, non sempre estamos, eh, parece que o que máis berra e o que máis razón ten, Eh, estamos muy pendientes de la a contraria o que tenemos un fronte, pues no reflexionamos y e no cuidamos de, nos mismos incluso. Lendo sobre sobre a a obra, lendo sobre a tu obra, no lendo a tu obra eh, nos eh, en uno de dos primeros libros para adultos que, que, creemos que, publicas, que, que es Faiscas, ¿no? que es este eh, nos parece, bueno, eh, eh, eh, hemos sentido identificados en, en moitos momentos de, do, de, de algunas da das escritas, ¿no? Pero por do que falabas agora tú mismo, ¿no? Do, do de, de, de o berrar, de o que é máis berra e te máis, máis razón, e, e cantas veces o eh, que tamén podemos ver en alguna dos contos do, de aquí de, de Faiscas ou das historias. Eh, o silencio tamén eh, dixe tanto e comunica tantas cousas, non, María? Pois sí, non te escribí sobre iso, precisamente, o que me gusta a xente que, que cala, non? As veces eu cando na casa, incluso, falando e digo algo, non me responden, me reflexionar máis que se me dicesen algo. Eh, tamén estou un pouco cansa de que esteamos todos a berrar, a berrar, eh, inda que sexen nas redes, pero Hai moitas maneiras de berrar agora mesmo, non falta levantar <laughs> a voz moito, non? Eu, por exemplo, nas, nas redes estou bastante calada. Non é que non estea, estou, e estou a miña maneira, pero estou calada porque é unha maneira de, de evitar esa crispación continua, non? Entón, voto de menos o silencio. E eh, tamén outro día fui dar un paseo en, en silencio, porque había moito gogureo fora dentro de min. <laughs> E eh, o silencio calma. Entón, non estamos afeitos, estamos a todo o contrario, non? dime que quero responderche. Vou me enfadar, e vou berrar máis alto, e vou ser máis enérxico, porque así vou ter a razón. Non nos vai dar a razón iso, non? E ás veces calar, deixar auga correr, ou simplemente iso, eh, responderle outro cun, unha calada por resposta, non unha calada por resposta, que un dito moi moi galego, pois fai reflexionar. E ás veces doe. Sí, eso es, eh, eso creemos, ¿no? Que último que acabas de decir, ¿no? Que, el silencio también fai escoltarnos nos Eso, como tú acabas de decir, a, veces doe. hoy eh, a, en día eh, nos no creemos que, el dolor sea una, forma de, enseñanza o de pero de, esto de que se día, ¿no? De, de a letra con no nada de sangre para, enseñar, pero pero sí que es verdad que, desde las derrotas eh, tamén aprendemos e eh, tamén son co, cos, os facen medrar, non? É unha chamada de atención, as veces claro. cando eso, máis que a dor como chamada de atención, non? Mm. Como que te salta un alarme e dis que mm, que pasou aquí? O que pasa é que é complicadísimo, porque estamos na, na sociedade de, <laughs> da información e do coñecemento de que nos entre todo polos ollos. Entón estamos Mm, continuamente querendo ser visibles, eh, querendo aparecer nos escaparates, nas redes, nos medios, non? e parece que se non mm, estás na foto e non saes na foto é que non estás. Ás veces non estás, mm, non saes na foto, pero sí estás, non? O que pasa é que agora mesmo na sociedade, no ritmo, na velocidade <laughs> coa que nos movemos, transmitir iso é complicadísimo é eh, un proceso moi a longo prazo. Mm, eh, estamos afeitos á inmediatez. Todo é xa, para onte ou para agora mesmo. Eh, hai un nivel de frustración e de saber agardar <laughs> totalmente mínimo, sí. pero co tempo vais aprendendo e vais valorando. Os que escribimos, si estamos afeitos a iso, porque a escrita é un proceso que require calma e tempo e paciencia, moita paciencia <laughs> e, e saber agardar en saber todo o momento. Entón, bueno, le damos unha pequena vantaxe <laughs> nese sentido, porque estamos afeitos a, a saber agardar, non? Non todo chega inmediatamente. Pero ainda así, tamén eh, todos buscamos o noso oco, non? E queremos eh, estar presentes de alguna maneira. Pero bueno, eu creo que hai que ter certo equilibrio, non? Eh, pero bueno, entiendo que es complicadísimo, ¿eh? sobre todo por eso, porque todos estamos hiperestimulados y eh, todo nos entra por los hoyos y por los oídos de primera manera, mm. entonces eso, queremos estar visibles en todas las ventas que nos, que nos amosen, eh, ás veces hai unha loita máis grande por aparecer que por facer ben as cousas. A verdade é que eh, te, te escoitamos, non? Eh, vemos un pouco tamén eh, eh a teua tra trayectoria, pero pero volvemos a, a, aos orixens, non? Falábamos antes de, de a teua nai, pero de todo te que escoitamos, eh, non fa facemos eh, eh, que tamén ten, ten que ver moito ser filla do, do no? eh, teu pai era eh, eh, escultor eh, eso tamén, no? porque eh, la, la escultura é un arte non de como máis allá do miticismo, ¿no? Desde dice misticismo do, do, de como unha pedra o <laughs> pode converterse en, en, en, en arte, non? Pero pero tamén de, de iso, ¿no? De, de, de, de o tempo, de a tranquilidade, de saber escoitar, en este caso, aos materiais, es, eso tamén eh, te, te, te influyó a ti, ¿no? E te influye a ti, María. A ver, influe, influe todo, e a forma en que te eduquen tamén. Mira, agora acabas de falar miña nai, hai pouco lle preguntaban a miña nai que, que si sentía que lle chegara o éxito. Entón, ela dicía, pero que entendemos por éxito, non? A fama, ás veces, non é o éxito. Entón, Temos que saber que é o que buscamos para saber cal é o noso éxito. En relación ao que me dís, eh, obviamente, o ambiente familiar eh, influiu. Eh, unha, eh, un dos sons da miña infancia é deitarme, eh, sobre todo nas noites de inverno, ir para a cama, eh, antes de adormecer, escoitar a meu pai no piso de abaixo, no seu taller, tallando na madeira. Non? Eh, somos un pouco de traballar de noite todos na casa, non? de facer cousas a noite, cando nos chega a calma, cando xa fixemos todo, todo de ver, digamos, mm, primeiro facemos o beber e logo o lecer. Pero, por desgraza, eu non herdei esas calidades artísticas de meu pai, eh, polo menos mm, para poder debuxar ou facer unha escultura, non? Pero sí que herdei eh, na casa guardamos porque porque mamamos saber eh, apresar eh, o traballo e a beleza. Eu creo que somos un pouco todos románticos nese sentido, non? De saber apresar eh, as cousas bonitas, a mm. arte en xeral. Para mí é un misterio como dun, dun anaco de árbores. <laughs> meu pai capaz de facer, pois non sei, unha imaxe dunha cara ou un paxaro ou, ou figuras máis máis modernas, non? Máis simbólicas. Okay. Ah, é eh. tan bonito. <laughs> é tan bonito. Nese sentido, un proceso parecido a escrita, non? Como dunha idea que se xorde un día acabas inventando unha historia. E como esa historia, ás veces, acaba transformándose nun libro, non? Pois iso, de algo amorfo, como el pode ver as proporcións <laughs> eh, para que se lle axeita ben. E eh, como pode imaginar na súa mente unha figura e, eh, e eh, chegar a convertela en, en realidade, non? Para min é, é, é maxia, sí. é algo que, que, bueno, que me agrada moito, cada vez que, que talla algo, agradame moito, porque eu, eu non podo facer iso, non, non teño esas <laughs> avelencias, non? E el sí, entón, bueno, mm, a verdade é que tamén nos custa desprendernos moito das cousas, eh? Están todas pola casa adiante, <laughs> ás veces dicimos, eu que facer un andel novo que <laughs> xa non temos onde poñer máis, non? Pero é, eh, é unha sorte, a verdade é que é unha sorte, porque vivirlo así de cerca non todo o mundo ten esa, esa oportunidade, pero bueno, terán outras, que eu sempre digo, non eu non son máis menos privilexiada por poder vivir isto eu vivi nisto como outra xente pode vivir outras cousas, non? E de todo se aprende, o que pasa que sí que é certo, que crea unha influencia, deixa unha pegada aí, que mellor a outros, pois non lles chega tan cedo e non interiorizan tan axiña. amáis escoltando, escoltando eh, eh, trasluces algo <laughs> que para que, creemos importante, ¿no? Estabas falando del tema de, de tu pai, da obra, ¿no? Pero pero has dicho algo, ¿no? Que eh, eu que, ti en este caso dices, eu non, sé sei facer, ¿no? De que importante también eso, ¿no? Porque hay parece que hoy en día tenemos que saber de todo, eh, saber hacer de todo, eh, eh qué importante, pensámonos, es eh, saber decir, mira, pues no, de, esto eu no sé, de esto eu no puedo falar, de esto no porque parece que, que hoy en día, sobre todo en los medios de comunicación, todo el mundo fala de tolo, de, de, todo, <laughs> perdón, me ha salido tolo a inconscientemente, pero pero eso no vea a una persona que, que de momento te está hablando de a e despois te pasa a falar do famoso de turno e despois acaba falando de, de astronomía e duís Wow. Bueno, a verdade é que para iso eu creo que o mellor é poñese a facer iso. Eu hai cousas que sei, evidentemente que non sei facer porque nunca eh, fun capaz de facelo porque o intentei. É moi común, sobre todo para os escritores se alguén che diga, ah, bueno, é que ti escribes porque che gusta, non lle dan valor ningún, e ademais, bueno, eu porque non escribo, porque non me poño escribir, pero bueno, eso pff, no calquera, vale? Pois sí, no calquera, pero faino ti tamén. No de opinar, bueno, eu creo que todos podemos opinar, pero non todos temos opinión formada sempre. Unha cousa é opinar e outra cousa é ter unha opinión formada. Mira, nos meus artigos de opinión, por exemplo, eu dou a miña opinión sobre certos temas. Hai sobre cousas mm, sobre as que eu non escribo e eh, moitas veces escribo eh, de experiencias persoais que vivín, porque entón como vivín eu, <laughs> sei como son, pero hai temas nos que non podo entrar a opinar. Podo ter a miña opinión, pero non podo entrar a opinar porque non teño coñecemento suficiente. O que pasa que eh, nesta sociedade tampouco estamos afeitos a, a ser así de, de pouco arrogantes, non? E de, e de ser conscientes das nosas limitacións. Eh, todos estemos, E todos temos as nosas fortalezas que temos que descubrir e todos temos as nosas debilidades. Entón, bueno, pois intentemos non tirar moito das debilidades <laughs> e eh, facer uso das nosas fortalezas, porque vai ser no, bo para nós e para os demais. Pero bueno, hai que ser críticos cun mesmo, non sei eu se, se estamos nese punto como sociedade agora mesmo. Somos moi críticos con os demais, con nos mesmos, eu creo que xa nos custa mirar para dentro. Sí, non? De, de consellos teño que para... Consellos vendo que para mí no teño, ¿no? Que, que dicen en, en castelano que estas cousas. Eh, non queremos robarte moito máis tempo, a verdad que, que moi agradecidas, pero sí, eh, bueno, hemos falado do, do pai, hemos falado da, da nai, eh, máis alá de todo isto, eh, falabas ti tamén que, que eres nai, nai eh, eres, sí, nai de, de, de dos fillas, es decir, de Wow, eh, cuando cómo va, por, por, por dónde es decir, eh, ¿tienen la parte de, de, la creación, no, te importa eh, que, que gocen de, la vida sea como sea. Yo creo que sí son felices. Claro. Creo que sí son felices para mí, claro, obviamente lo más importante. Ahora, sí que me gustaría que, valorasen a arte y e a cultura eh, en general, ¿no? Yo e pienso que ya comienzan a hacer. A mayor tengo 8 años, a mayor se le gusta escribir, gustalle moita a música, empeza a estudar un poquinho de música, a tocar algún instrumento, poquinho a pouco, e non as quero forzar, pero quero darlle esa oportunidade. E a ela gustalle, gustalle moito inventar poemas, e gustalle moitísimo ler. E a pequena, que non sabe ler porque ten tres anos, <laughs> gustalle moitísimo que lle contemos contos e ela lee a súa maneira os contos. Pois que xa coñece eh, coa historia que é e os que non coñece inventando unha historia a partir das imaxes. Entón, esa imaginación, ese espírito de, de crear, de non ter medo, de, de bailar. Antes dicías que, que é maravilloso escoitar a vida sempre. Sí, En este caso, además de escoitalo, tamén hai que bailar esa muñeira. Sí. Eu bailo moito con as <laughs> miñas pequenas na casa, porque me gusta que se expresen. Eu creo que a arte, a literatura, o que nos permite precisamente é poder expresarnos con maior liberdade. Entón eu gustaríame que fosen unhas persoas libres e críticas. E lendo facemos persoas críticas, porque aprendemos a meternos eh, en historias que de outra maneira non estaríamos involucradas e a velas desde diferentes puntos de vista. Entón, gustaríame que iso, fosen libres e críticas, persoas críticas, que non que non sexan unha máquina de aceptar todo o que se lle diga, que reflexionen, que, sean, que sexan reflexivas. E bueno, niso andamos, pero son moi pequenas aínda. Pero bueno, eu que, que se acheguen así os libros de unha maneira natural, pois pues, para min é, é maravilloso, non? Tamén debuxan, e, bueno, todas estas expresións artísticas que a min me gusta que, que valoren e que penso que fago posible por achegarlas de maneira natural e o seu alcance, o seu nivel, para que non se asusten e para que o vexan como algo natural e para que poidan manexalo, manexalo dende a súa concepción desde pequenas, pero sen ningunha pretensión, que se sean na vida o que queiran. Eu fun o que quixen. Certo é que miña nai é escritora e eu tamén, pero non porque me pedixen nunca nada. Saiu de min, o que pasa que claro, fixen na casa ves que alguén inventa unha historia, non che dá medo intentalo, porque parece che que o fan en todas as casas. <laughs> eu, para mí, miña nai era miña nai, non era unha escritora. E, de feito, cando viño un escritor ao colexio, era, vamos, un momento especialísimo. E agora penso, digo, claro, miña nai diría, mira esta, <laughs> ten a miña casi non me fai nin caso, <laughs> e ven outro, e é, vamos, un espectáculo. Claro, porque a miña nai era a miña nai, e o meu pai era meu pai. Claro. Para os demais son uns artistas, para min son los pais, pero esa cercanía también me ayudó a eso ponerme a escribir un día sin ningún tipo de medo, porque como no llegas ese valor engadido, pues tampoco tes ese medo engadido. entonces bueno, probó e pro malo. <laughs> sí, amáis escoitándote, también leyendo alguna, alguna de, sobre todo las obras para, para más ma, mocedades, ¿no? De, vemos como, como Cami porque a eh, dir que, todo esto veñe porque <laughs> esto sábado pasado fi, que por cierto, como, como fue un, contacontos, ¿no? En la, en la, en Casal, un contacontos que era sobre, sobre os medos, eh, de eso ¿no? También, también queríamos para, para ir eh, rematando, ¿no? Porque ateo a, de las obras que hemos, hemos podido leer, ¿no? también caminan por esos campos, ¿no? Es decir, de obras como papá que, son los sorrisos o este o libro de dos medos e incluso eh, de último año, no? as, pombas de, de Bastian eh, libros donde onde tamén hay una cosa que para nosotros es muy importante que, de veces eh, hoy en día se olvida que, que la, grandeza y e la necesidad de, de, la amistad, de saber que, que no, estamos solas, pero de verdad, ¿eh? no más al alado que haya en otros mundos, sino que apreto a carón noso, eh, una amiga, un amigo, eh, eh, una persona con la que podemos hablar, confiar, es importante eso, no también María. A ver, el sábado estén haciendo más que un contacontos, mm. una contada de poesía, que pienso que ainda es complicado, vinieron en los pequerrechos, eh, intentei achegarles a, a poesía, porque as veces a lle dicimos eh, unha poesía asústanse, non? Eu precisamente o que lles dicía era que coñecen máis poesía, fan máis poesía, escoita máis poesía do que les pensan. Achegarllo, así, casi para que poidan tocar, non? Con, con elementos que para eles sexan moi coñecidos e moi visuais e que, que os sintan preto, pois axuda a chegarles a, a poesía ou a literatura en xeral, a eles e a concepción que teñen diso. Sí que é certo que nas minhas obras sempre <laughs> poño cousas que eu creo que debo poñer. Quero dicir, hai, eu eh, non escribo por pensando que este libro que máis lle vai gustar os nenos. Eu cando escribo é para a rapazada, nenos e nenas, eh? todo o que digo sempre <laughs> englobo aí o, o rapazes e as rapazas. Eu sí que desconto cousas que creo que hai que contarlles, cousas que penso que hai que dicirles. Que o mellor non é o libro máis divertido do mundo, que non é o mellor o libro que máis lle vai gustar ou facer rir ou pode ser, pero creo que tamén son libros necesarios. Falar da amizade, do respeto dos maiores, da usadía, mm, da valentía, dos respectos demais, de ser diferentes, de sentirnos diferentes, eh, a importancia de amosar as emocións, de respetar o, as emocións do outro. Non é que eu faga libros moralistas, Non, eu quero contarles historias que a eles apeteza ver, ler e vivir non imaginar na súa cabeza, que o pasen ben, pero non son capaz de evitar eh, poñer esas cousas que eu creo que tamén lles temos que ensinar, non? E facer, facer des, mm, situarse, por exemplo, no lugar do outro. Eh, dentro de un par de semanas vou ir a un club de lectura a falar de outro libro, o libro de Non Inverno. Inverno eh, o nome que lle dan os compañeros a ese neno porque é un neno especial, é un neno que se sente el mesmo como como un inverno en si sí mesmo, non? E que os demais tamén o ven como frío, mm, pálido, diferente. As cousas que conto aí, que va mesturada a imaginación e a fantasía, coa realidade, as cousas que, que poño de realidade, mesturados con esa fantasía, ao final é eles que dalles. Como podemos enfrontarnos a unha persoa que é tan diferente a nos? Como debemos tratalo? E se o tratamos de certa maneira, como se vai sentir? Aí aparece un pouco o tema do acoso infantil. Sí o acoso nas aulas, o bullying. Con moita fantasía, sí, porque un rapaz que parece que ten ata poderes paranormais, non? Que consegue cambiar o clima do día se el, se el quere ou se lle sae, pero no trasfondo está iso. é unha aventura, hai un rapaz que vai de excursión, que lle pasan, bueno, certas cosas, non quero desvelalo para que o leades, sí, sí, sí, sí. <laughs> pero que mesturada con esa fantasía van eses valores que eu creo que contar. Pues la verdad es que, bueno, de, que sigas contando, que sigas escoitando dos ronquidos de Omar y eh, que de ahí también crees historias eh, eh, de, las realidades. Eh, una curiosidad eh, María, voltar a la tele en algún momento? Por mi mañana, <laughs> hoy mismo Non é algo que dependa de min. Eu volvería encantadísima. Eh, foi unha etapa fermosísima da miña vida. Eh, ao principio pasei no moi mal porque nunca <laughs> fixera nada de televisión e de repente cando aterrei case que cheguei, sentei e xa comecei a falar diante da cámara, foi todo así precipitado, pois o ritmo que vai un medio visual e logo pasei no, moi ben e aprendín moitísimo e xa que me dades oportunidade quero dicir que estou orgullosísima dese programa dos programas que fixen fun non só unha cara que aparecía aí fun un membro moi activo do equipo de guión era un programa con moi pouquinhos medios un programa moi modesto pero feito con moitísimo cariño e con moitísimo respeto e moitísima facenda da nosa idiosincrasia, da nosa cultura propia, da nosa lingua, da nosa xente, do noso patrimonio. Entón, para min foi unha gozada, aprendí moitísimo investigando para facer os guións, cometemos erros, pedimos disculpas por todos los errores que pudieron salir, pero fijémoslo con tanto cariño, Fue un programa Lo que pusimos tanto, danos aparte. Eh, nos sentimos tan fachendosos de que seamos galegos y galegas que, bueno, volvería, ya te digo, ya, ahora mismo, si me llaman, arranco <laughs> pro plató. Pues aí queda, aí queda dito, eh, que, que a xente sepa que, María Canosa está dispuesta Como es Jorge programa, que jefe <laughs> a verdad que sí, pues pues verdad verdad que, que un placer eh, eh, convidar a xente, ¿no? Eh, que ya sea periódicamente o a voz de Galicia a través de, a, de como tú bien dices, columna de opinión, porque es iso, non? De, é importante remarcar, non? Que, que o que é opinión e eh, que o é información e, eh, é importante tamén o que te dices e, eh, e poder dir desto non vou a falar porque non non, non o veo, non? E tamén invitar a que a xente a que se, a, a se apropia a teua obra literaria eh, porque, bueno, nos desde a, o nostro pequeño axegamento que, que hemos feito e eh, que estamos tamén facendo, eh? Temos aquí, ahora mismo estamos con cuatro libros encima de, de a mesa, non no, no é mentira, é verdade, eh? estamos aquí <laughs> con un pouco de... Porque sí que re reconocemos a nostra debilidade eh, por todo que sea xa eh, o, o libro ilustrado, en aí co confesámonos que, que temos unha, unha debilidade, eh? E, eh, e ben, da verdade que en, si, si ti queres engader eh, calquer cosa, nos, María, encantado de que, de que o fagas. Nada, eu agradecer vos que me deades esta oportunidade, eh, sempre maravilloso poder conversar un anaco agradable, falando da vida, case, sí. <laughs> en xeral, pero bueno, dende a miña óptica de, de escritora e de, de militante galega que son... <laughs> E pouco máis, nada, moi agradecida de canto que irades, se sabedes onde estou. E os libros, nada, se sabedes, abrides a porta, metedesvos dentro, y luego opinades, que ahí sí que todos los lectores tienen opinión sobre el libro. como no. Y encantada de saber verla para poder mejorar y aprender. Pues seguiremos en ese aprendizaje, seguiremos siguiéndote, como valga la redundancia, ¿no? En de eh, eh, bueno, comenzamos a, entrevista eh, escuchando a Xavier Díaz, ¿no? vamos a rematarla eh, escoitando que eu confesote que eu veño de, de fora e dite, eh, non, non, así como a Xavier sí que había escoitado eh, pois non, non había escoitado a, a, a Ujía Pedreira, bueno, a Marful non? En, en este caso é a verdade que que recomendamos moito escoitar este este tema Tristras que, que tú a, a máis es unha eh, eh, hemos atopado unha versión que é la fa en, <laughs> eh, en Bruselas, ¿no? Eh, que nos parei wow, eh, eh, impresionante, a verdad que reco recomendamos a xente a que a que guste desta desta desta versión de de O eh, porque a mes eh, tú tamén o comentabas, ¿no? Eh, cantas cosas boas te, te, te es aquí en, en, la Galiza, non? Sí, bueno, eh, o grupo creo que xa non está en activo, pero bueno, hemos de pedir tamén de aquí que regresen, eh, fixeron música diferente, bueno, Uxía Pedreira é unha das grandísimas nosas, ten moito que, que contar e cantar aínda. Pois pues que tamén eh, sigas tú, teño monto que, como tú ben dices en algún sitio que te hemos leído, que, que sigas escribendo para soñar e eh, soñar para vivir. Soñando para vivir. La verdad que... <laughs> Muchísimas gracias. <laughs> Una pertiña, buena semana. Eh, nada, nos quedamos disfrutando con este Tristras. Graciñas. Un pico. gracias. Radio Calimera. Para ti, para para mí, para Eu não sei que tens los ojos, Que se me miras y matas Matas-me sempre a mim ris Matas-me quando me fazes Matas-me siempre a mim matasme matas me quando me siempre matas me sempre a cuando me matas Os sapoconchos. Os sapoconchos. Os sapoconchos. Estamos aquí en los sapoconchos o matutino de Radio Calimera. Eh, oye, ahora queremos vamos a hablar con José Luis López, el expresidente de la comunidad de Montes de San Martiño de, de Vilaboa, en, la provincia de Pontevedra. Eh, bueno, un poco, la verdad es que no, nos, nos, enteramos de, que esta, este fin de semana, este próximo 22 de enero, hacen una, jornada de eliminación del eucalipto y plantación de, de, castiñeiros. Y bueno, un poco con, aunque ya nos comentaba él que, la jornada, pues tienen las plazas son limitadas, ya, está llena, pero sí un poco queríamos, bueno, en primer lugar, eh, darle las gracias por estar aquí. Muy, muy buenos días, José Luis. Hola, buenos días, ¿qué tal? Nada, pues un poco no, nos llegó el cartel, pues esto que tiene las redes sociales, ¿no? Que, nada está lejos y todo y, todo está, está relativamente cerca. Y bueno, un poco vimos esta jornada, pero también viendo un poco, vemos que, vosotros desde desde la desde la asociación ya ya lleváis bastantes años trabajando en lo que es la, e, esta política de, eliminación del eucalipto, ¿no es así, José Luis? Pues sí, la verdad, bueno, yo en concreto llevo 10 años de presidente de la Comunidad de Montes hmm. y desde que estoy siempre la política nuestra, que tampoco quiere decir que de la noche de un día para otro eliminamos el eucalipto, porque hay que reconocer que los montes en Galicia tienen mucha, sobre todo en la zona nuestra de las Rías Bajas, mucho eucalipto, pero estamos dando todo cada año intentando poco a poco ir eliminándolo. Y evidentemente, la eliminación lleva consigo suplirlo por especies autóctonas. Esa es la política en general que llevamos. Porque además vosotros, si nosotros no tenemos malentendidos, eh, porque hay, muchas formas de, digamos, de eliminar el calutus, pero vosotros optasteis desde un principio por no, utilizar, eh, o sea, hacerlo de un modo natural, eh, eh no utilizar glifosato, creo que, se dice exactamente, ¿no? Es, es, es así, ¿no? Efectivamente, claro, la eliminación de eucalipto con glifosato es una eliminación, eh, por decirlo, química y que lleva siempre consecuencias. Y en principio las consecuencias no se ven, pero no cabe duda que luego al final lo que le echemos a al monte, el monte nos lo va a devolver. Entonces, la política nuestra es eliminación de eucalipto sin productos químicos, concretamente lo que nos es el glifosato. ¿Qué ocurre? Que claro, es mucho más costoso y cuesta mucho más. Entonces, para la comunidad de Montes, eh, nuestra, nosotros somos una comunidad pequeña, pero con mucha actividad. Entonces, ¿qué ocurre? Que tiene un costo muy elevado y entre el costo elevado que tiene y una cosa y otra, optamos, entre los compañeros de la Junta Rectora, hacer unas jornadas abiertas para la eliminación, digamos, de mm. eucalipto, en este caso. Eliminación de eucalipto y plantación también de las especies autóctonas, en este caso el castiñeiro. Esa es la política, lo que estamos haciendo en este momento. Sí, porque además eso, comentabas tú, ¿no? La, importancia de no solo eliminar, sino sino la, plantación. En este caso hablamos de, castiñeiros, ¿no? De, castaños, pero también vosotros eh, lleváis una el, tema del pino autóctono, Y también dentro de, de, plantar eh, sobreiras, ¿no? Tenemos, tenemos entendido. Sí, efectivamente. Nosotros ahora, precisamente este año, en el mes de diciembre, terminamos el, se nos acabó el proyecto de ordenación, que son por 10 años, y ahora eh, tenemos el nuevo proyecto que ya nos vino aprobado precisamente. Y en estos 10 años futuros, la, lo primordial, un poco lo que decía antes, la eliminación de eucalipto y cambiarlo, cambiar de especie, que ahí es el costo realmente, porque claro, cuando una plantación la, cortas y, vas a la producción, a la venta de madera, y es, pero claro, luego tienes que eliminarla y cambiarla de especie, como nosotros estamos haciendo, estamos cortando eucalipto y en zonas, según nos va diciendo el proyecto de ordenación y el ingeniero nuestro, vamos plantando, hay zonas que vamos plantando pino, y sino del país, y luego lo que, eh, y luego castineiro o mismo otro tipo de frondosas. Y entre ellas, como digamos, que no, no se ve mucho aquí, pero estuvimos haciendo estudios, las sobreiras Sobreiras, claro, la una plantación de sobreiras eh, hay que pensar que va a ser a largo plazo, pero bueno, toda la, naturaleza no crece de un día para otro, entonces el tema, eh, vamos a meternos, vamos a empezar estos años con plantaciones de sobreiras y el día de mañana, pues los que estén por aquí, pues seguro que tendrán sobreiras para, para aprovecharlas ¿no? y sacarle una rentabilidad. Claro, la sobreira como mínimo necesita, eh, vamos a hablar sobre 10 años para que pueda ser un poco, para que empiece a producir algo, de 10 a, a 15 años. Pero bueno, en algún momento hay que empezar y nosotros estamos en eso. Lo que tenemos que un poco es que el monte gallego que coja el esplendor que tenía hace años. hace muchos años, que yo no lo recuerdo, pero parece ser que no había la especie de eucalipto. Esto mm. vino de fuera, es una, es, una especie invasora. Es rentable, porque también hay que decirlo, es lo más rentable para el monte. La producción de madera la más rentable es la de eucalipto. ¿Por qué? Porque crece, tiene un crecimiento muy rápido. En 15 años eh, tenemos producción ya eh, para poder cortar pero tiene sus pros y sus contras. Entonces nosotros preferimos que no sea tan rentable y poco a, y poco, a poco ir haciendo, cambiando y dejar el monte como estaba hace años. José Luis, te queríamos preguntar, porque hay una, una bueno, una, digamos una curiosidad que nos surge de, todo esto, es decir, porque en Galicia eh, vemos, eh, bueno, en otras partes de España, pero sobre todo en Galicia vemos la, mucho la, importancia ¿no? de, la, de las comunidades de, montes y un poco también vemos como muchas veces... Eh, nosotros nos incluimos en ellos a veces. Es decir, mucha gente no, sabe exactamente cuando hablamos de una comunidad de montes, de, de, qué nos estamos refiriendo, cuando hablamos de comuneros y de comuneras. Bueno, realmente eh, comunidades de montes hmm. eh, donde más hay es en, Galicia en concreto. Yo ahora no te daría, no tengo cifras para darte cuántas comunidades hay en Galicia, pero igual mil y algo estamos hablando. Las hmm. más grandes, más pequeñas. Nosotros en concreto tenemos una superficie de 300 hectáreas, es una comunidad pequeña, pero la tenemos muy, muy, eh, muy organizada, ¿me entiendes? ¿Y qué ocurre? Las comunidades de montes, el monte siempre fue comunal, en tiempos inmemorables. ¿Qué ocurre? Que a través de los años y tiempos atrás eh, pasaron por el Estado, el Estado tuvo el dominio del monte, sin perder la, titularidad nunca los vecinos, siempre fue monte comunal. Hmm. ¿En eh, qué ocurre? Lo gestionó, una temporada el Estado, lo tuvieron los ayuntamientos, los consejos, también tuvieron el monte comunal y desde, por ejemplo, en el caso nuestro, aproximadamente la mayoría, desde el año 84 eh, se pasó a ser otra vez monte comunal. comunal, ¿qué quiere decir? Que es de los vecinos de la parroquia, porque estos montes son parroquiales. Nosotros en el Consejo de Vilaboa, nuestro aquí en Pontevedra, pues hay cinco comunidades de montes. Y entonces nosotros somos de la parroquia de San Martiño. ¿Y qué ocurre? Que toda la gente que resida, que viva en la, y que en la parroquia puede ser comunero. Aquí no hay que pagar cuotas, no hay que pagar nada. Es decir, que se hace uno comunero del momento que resides en la... En el, los estatutos nuestros marcan dos años, pero bueno, más o menos todos los estatutos son iguales, con pequeñas modificaciones. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa gente se hace comunero y, y la, cobrar no se cobra nada, pero tiene la satisfacción de ser propietario del monte. Entonces, cuando si en un momento determinado quieres algo de la comunidad, como leña o cualquier cosa, pues tienes un derecho porque eres comunero. Y luego puedes participar en, trabajos de la comunidad y ser también parte de la Junta Retora, como en este momento ahora soy yo, y dentro de, ahora dentro de seis meses hay elecciones y puede venir a formarse otra candidatura y ser otros vecinos, que eso es lo importante, que haya rotación y que todos participemos un poco en el monte nuestro, ¿me entiendes? Esa es la idea. Eso es lo que es la, digamos, la, los montes mancomunados, que son de los vecinos comuneros, no de todos los vecinos, porque claro, también hay muchos vecinos que, dicen, ya no quiero ser comunero, ¿para qué? No me aporta nada, pero siempre aporta satisfacciones la naturaleza, ¿no? Claro, que sí. porque un poco, eh, por lo que no queremos robarte mucho mucho tiempo, pero lo que entendemos no es eh, que las comunidades o, o son o deberían ser, ¿no? Es, es como crear una simbiosis, ¿no? Entre la naturaleza y, y las personas, digamos, en el sentido de, de sí aprovechar por lo que te estamos escuchando, pero desde un respeto, ¿no? Y desde un compartir, más que desde un... Porque como tú dices, es decir, eh, lo más rentable puede ser el eucalipto, pero también el eucalipto lo que hace es matar aquello, pues, entendemos nosotras, donde se planta, pues, ¿no? Como se suele ya decir de, de Atila, ¿no? No crece nada más. Sí, bueno, sí, es un poco como lo que bien dices sur, es el caballo de Artila, donde hay eucalipto no hay vegetación. De hecho, nosotros una de las políticas nuestras es que todas las plantaciones que hacemos de piñeiro o de, frondosa, sobre todo de, de castiñeiro, las micorrizamos. Micorrizar, eh, para que todo el mundo entienda, que me supongo que lo entenderá todo el mundo, es eh, meterle el hongo de las setas, en el piñeiro le metemos del míscalo y en el y en el castiñeiro, lo que más eh, predomina, le metemos el boletus. Entonces, ¿qué ocurre? Que las micorrizamos y a la vuelta, de según de, seis años, siete años, según el, terreno, el clima y todo, las circunstancias de la plantación, pues tendremos setas. Es decir, que, que somos en eso, cosa que con el eucalipto ahí no crece nada ni hay, nada. Y lo que vale el eucalipto a cuando hay un incendio que corre como la como la pólvora. ¿Por qué? Porque no, no, no genera ningún manto vegetal ni la tierra, está todo cubierto de las ramas y, de, las hojas del eucalipto y lo único que hace, como tiene una semilla muy pequeña que prolifera por todos los lados. Es como las, es tan, tan digamos, el eucalipto tan invasor, invasor. como las mimosas o la alcacia, ¿me entiendes? Sobre eso. Y ya por, por último queríamos, porque bueno, vemos un poco la, la jornada que tiene, pues eso es la, jornada. de trabajo que empieza el, el día 22 a las 10 pero luego por la tarde, mm. porque hay que decir, vosotros estáis en, en la zona de, del lago Castiñeira, si no, si no tenemos mal malentendidos, y también es una zona eh, muy rica, digamos, más allá de lo del entorno natural, en el entorno, por decirlo así, e, e histórico, en, el sentido de, de, que tenéis un recorrido de, de mamoas e importante, ¿no? Efectivamente, nosotros, para explicar un poco la una parte del monte comunal de San Martiño de Vilaboa pertenece, eh, ocupa, por ocupación, tiene la lo que es la mitad del lago de Castiñeiras. Mucha gente, eh, al decir que lago Castiñeiras, lo ha de, situarse. Nosotros estamos, y contra el otro lado, extremamos con la comunidad ya de Marín, de San Julián de Marín. Entonces, ¿qué ocurre? Que donde vamos a hacer esta jornada el día 22, el próximo sábado, es en esa zona. En principio, a la mañana, a, partir de las 10, hacemos un voluntariado, como hemos puesto, eh, y va a ser para la eliminación en las zonas donde tenemos plantadas castiñeiros, eliminación de brotes de eucalipto y también una, una plantación, una reposición de, de castiñeiros, de unos 60 aproximadamente, sobre 60 castiñeiros. Tampoco nosotros el voluntariado no lo hacemos con la idea de que sea una rentabilidad para la comunidad de Montes, sino que sea un poco transmisor de que la gente de, la ciudad o gente que, que le guste el monte pues, y la naturaleza, pues que sea un motivo de venir. Porque a veces te puede gustar, tú vives en una ciudad y si no hay algo, una aportación de, una, en este caso, a ir al monte, tú vas al monte, pero vas por libre, cosa que así, pues es un motivo de decir, bueno, pues voy con la familia, voy, eh, vamos a, plantar, vamos a eliminar unos localitos, y es un motivo de, ir al monte. Y luego a los voluntarios que vengan le vamos a, a una invitación, una comida de, entre todos, y luego a partir de la tarde, de las cuatro, pues vamos a hacer una ruta, un sendero que tenemos que va que es la ruta de las mámulas. Le llamamos ruta de las mámulas porque en la zona nuestra, en nuestro monte, lo que tenemos muchos monumentos, eh, en este caso megalíticos, y, entre ellos tenemos las mámulas de San Martiño, que es un grupo de cuatro mámulas, tenemos la mámula del Rey, que es una de las mámulas de las más grandes de Galicia y en perfecto estado de conservación, y luego tenemos la mámula de los Asubios... y luego hay, al final de la ruta, hay un mirador que se ve toda la ría a una altitud bastante considerable, toda la ría de Vigo. Y se ve, se ve todo, Puente Payo, se ve la, el Concello de Vilaboa, tienen unas vistas muy bonitas. Y la ruta esta, a la tarde son de, de 6 kilómetros. Es decir, es bastante descansada, es decir, que pueden venir también gente joven, gente que tampoco hace falta, no es nada, es un sendero muy, muy, muy fácil de, hacer. Y es, la, es el día 22, es lo que tenemos previsto. Es decir, que vamos a hacer, queremos eh, por inscripción para el tema de la mañana, pues había muchísima gente. Tuvimos que decir que no, claro, porque tampoco podemos masificar la labor de, plantar y de quitar, porque claro, tenemos que hacer un grupo lo más amplio posible, pero a la vez que sea eh, fácil de, llevar, ¿no? Y que no juntarnos ahí 100 personas y que sería un, despropósito total. Entonces, el grupo son sobre 30 personas a la mañana y así como a la tarde el sendero ya es más libre, puede venir más gente porque hay más espacio, pues eso es lo que queremos hacer el día 22 y esperemos que el tiempo nos ayude y pasar un día en el monte, que es la finalidad que tenemos. Pues la verdad que, que, invitar a la gente, ¿no? Porque la verdad que la, que la zona, nosotros tuvimos la suerte de conocerlos hace unas semanas y es, es brutal, por decirlo <laughs> así, es decir, es una zona increíble y creemos que a veces bueno, tantas zonas que tiene Galicia de desconocidas, pero sí que queríamos hacerte una, última pregunta, como, como una persona que lleva muchos años, eh, pues eso, ¿no? Desde el trabajo, desde el voluntariado, eh, trabajando por, por los montes, es decir, hablamos de, lo que significa y significó y sigue significando el, tema de la política de, del, del, eucaliptus y todo, y todo lo, mal que esto puede, puede hacer y, y ha hecho en muchos lugares. Pero ahora llevamos uno, un último tiempo donde vemos que, hay una amenaza muy real y que está pasando en, en toda, en toda la, Galicia y en todas otras partes de España, que es eh, sobre el tema de, de, los molinos de viento. Eh, también eso es un ataque muy, muy fuerte hacia nuestros montes, ¿no? Hombre, pues sí, nosotros en concreto, eh, la comunidad de montes, también estamos mm. integrados en la mancomunidad del Morrazo. Como estamos en la provincia del Morrazo, del Monte de Nuestro, también estamos integrados en la mancomunidad del Morrazo, que lo componen otro, otras eh, comunidades de montes. Pero, y ahora con este tema estamos algo, está un poco en auge esto de los, lo que nos, me comentas, lo de los molinos de viento. Hmm. Nosotros no, no estamos en contra del futuro. lo que nosotros tenemos que preservar es el monte, porque si por eh, por tecnología empezamos a invadir el monte, entonces pues que sería de espacio verde, nos quedaremos sin nada. Es decir, que hay zonas que son para una cosa, otras para otra, como un polígono industrial tiene sus la industria tiene su polígono industrial, la ciudad tiene su sitio y el monte tiene que tener su sitio. Nosotros en principio, en principio nos oponemos a que en nuestro monte haya unos molinos de viento, porque yo estuve en una ocasión en el sur de España, hmm. en la zona de Tarifa, que hace mucho viento y muy, es muy propicio para los molinos, pero debajo de cualquier molino hay un ruido inmenso, Brutal, hace un ruido las aspas y sobre todo, entonces nosotros no queremos las pocas hectáreas que tenemos y, y en general la mancomunidad del morrazo, la opinión es unánime, no queremos que respetamos cualquier comunidad que, quiera. Nosotros, en concreto, Vilaboa, no queremos los molinos de viento. Para eso hay otras fuentes de Sander y otros recursos de electricidad que por el mero hecho de tener los molinos no va a ser mucho más barata la energía, tal, ya vemos cómo está ahora en estos momentos. Creo que hay, que buscar otras alternativas y no pensar, vale, vamos para una empresa, una multinacional, vamos para el monte este, que esto, nada, esto aquí, ponemos los molinos y yo cuando los veo por muchos montes, la verdad, quiero mirar por otro lado, porque no, no, no, en el monte hay que ver arbolado, naturaleza, vegetación, y, especies autóctonas, no poner una torre metálica que no nos dice nada. Esa es nuestra opinión. Pues nada, queríamos aprovechar eso, ya que, te teníamos aquí, porque creemos que es un tema importante, un tema que, sepamos que entre todas eh, es el momento de decir eh, así no, de esta forma no se tienen que hacer las cosas y creo que es importante que todas, por lo menos seamos conscientes. Luego cada cual, como tú dices, que, opte por la opción, pero que seamos conscientes. Y ya una última pregunta, que leyendo una entrevista tuya de ahí, de hace ya unos, unos años, leíamos que ahí un, un sueño vuestro y tuyo era por, saber si sigue ahí en marcha ese sueño de, de tener un, un, jardín botánico ahí en la zona de, de Castiñeiras. Eh, ¿Eso sería posible algún día? Bueno, en referente a eso, tuvimos, eh, juntándonos cuatro comunidades, eh, allí limítrofes con el lago, que en este caso fue San Surián, Santo Tomé de Piñeiro, que pertenece a Marín, y luego otra nuestra, del concello nuestro, Santa Cristina de Cobres, y nosotros Vilaboa, los cuatro que estamos limítrofes en el lago Castiñeiras, pues intentamos hacer un jardín botánico. Pero la idea, eh, a veces las ideas son buenas, pero luego plasmarlas a la realidad es, es muy difícil. Intentamos hacer una, eh, sacarlo adelante y nos encontramos con la administración, nos encontramos con una serie de problemas y prácticamente no fue, no fue viable. Por mucha voluntad que teníamos las cuatro comunidades, pero claro, eso requiere mucho dinero, mucha inversión, dinero de fuera, de, Europa, tendría que venir ayudas, pero claro, eh, queremos hacer una fundación, eh, si la fundación son privadas, no podía entrar la Junta ni la Diputación de Pontevedra, y fuimos problemas tras problemas, y al final todo eh, quedó en una idea, un sueño que no fuimos capaces. Nosotros también queremos decir una cosa, que nosotros, por ejemplo, la parte nuestra de Bilbao, allí donde el lago, tenemos una cantidad de especies casi centenarias, diríamos, algunos son centenarios de, árboles que muy como que muy eh, especies que no son muy eh, comunes de verlas en el monte, como pino pino manso, pino muchas variedades, cipreses de varios tipos y eso, que son árboles que están allí y que ya son árboles de un gran aporte, un gran tamaño y centenarios algunos. Entonces, que claro, intentamos nosotros ahora en nuestra modestia, <laughs> en nuestra modestia empresa que es la Comunidad de Montes, pues precisamente hoy por hoy están estos días, estamos vamos a plantar allí en ...es una reposición de árboles, pero de distintos árboles, digamos, ornamentales, árboles de flor, árboles 25 especies vamos a plantar. Y estamos estos días, precisamente hoy estaba la máquina haciendo, preparando para, plantarlos para las semanas. Y quiero decir que poco a poco, ya que no conseguimos el jardín botánico, entre el, gran proyecto que teníamos, pues en la medida que podemos y la disposición de dinero, que, es poco que tienen las comunidades, pues entonces estamos reponiendo especies, eh, digamos, autóctonas y especies distintas. cuando venga una persona a Castiñeiras, pues que diga, mira qué bonito árbol ahora floreciendo, pues no lo y queremos ponerle a cada árbol en su día, otro proyecto, ponerles una etiqueta con el, nombre original, con la variedad y, lo que aporte para que la gente que llega al árbol ese se conozca un poco, porque si no, dices qué árbol será y no, no se orienta, ¿me entiendes? Esa es la idea que tenemos. Bueno, pues, pues la verdad que, escuchándote eso, invitar primero a la gente a que, a que bueno, porque hacéis esta esta jornada, la, hacéis el 22, pero habéis hecho otras y seguro que vais a seguir haciendo, es decir, a que a que puedan puedan eh, participar. También eso es lo que nos comentabas, que a las 4 está el roteiro. Eh, sobre lo que decías de, ese sueño también, cuando hablamos muchas veces ¿no? de, de, de cantidades de dinero Decir que seguramente que con medio, con una de las aspas, del costo de una de las aspas de estos gigantescos molinos que quieren <laughs> instalar, se podría hacer muchas de esas cosas que no, que no se pueden hacer, es decir, porque muchas veces se habla de, voluntad, bueno, pues aparte de, la voluntad, el dinero también es necesario, pero en este caso, en un, en un proyecto como el que tú hablabas, eh, la voluntad también sería importante. Ahí, lo dejamos, simplemente como, como una, un, comentario, ¿no? Y nada, agradecer mucho que hayas estado hoy aquí con, con nosotras, invitar a la gente eso, a que, a que se acerque a los montes desde ese respeto, animaros a que sigáis en ese trabajo tan necesario porque, porque como tú bien dices, lo importante es lo que, lo que acabamos dejando para la gente que, viene después de, de nosotras, ¿no? Así que nada, muy agradecida. Si tú quieres añadir cualquier cosa, pues nada, encantada de que lo hagas. Pues nada, gracias a vosotros por divulgar un poco lo que es el monte y en ese, en ese caso la comunidad de montes de Vilaboa, de Pontevedra. Y pues nada, en eso estamos. Nosotros estamos aquí luchando a veces, lo dices tú, con una serie de adversidades y como dice el otro, con, la, con los grandes nos topamos, con la política es muy difícil. Nosotros evidentemente somos un grupo de, de vecinos que estamos al frente de la, de la comunidad pero claro, cuando quieres hacer algo, lo que bien dices tú, quieres hacer algo y quieres pedir una subvención y con la burocracia que tenemos es muy, es muy difícil conseguir ayudas. Entonces hay que ir poco a poco como la hormiga, hay que ir poco a poco y, y poco a poco conseguiremos algo, ¿me entiendes? Pues nada, repito, gracias a vosotros y a vuestros oyentes por escucharnos un poco a nosotros. Nada, siempre, siempre que queráis los micros abiertos y nada, que vaya muy bien el, sábado, que, nuestro <laughs> que el tiempo os respete, que eso siempre es importante. Y nada, y, lo dicho, estamos en contacto. Muchas gracias, José Luis. Dale, a vosotros, gracias. Os apoconchos crew. Calimera. Rompendo a incomunicación. Un otro xeito de información les mans salvant els planys que este dolor nos libere del drama fuerza i amor vibra, vibra el canador despullat per dins i dona forma al cas travessa la nit despullat per dins i dona forma al cas crida foc, foc crida i esquitxa la ràbia crida, crida i esquitxa la ràbia escoitando este tema de Taxungueiras con la gente de Roba Estesa esta versión del de clásico de, do grupo catalán pues llegamos a, ao fin un pouco do, do viaxe de, deste Sapo conchos. Eh, a verdade que un viaxe onde desde a literatura, desde a creación, do, do dibuixo eh, ha, saído un viaxe do, do respeto á naturaleza, do respeto a, ao noso, ás montes, a todo a todo iso que, que nos acompaña de que o formamos parte eh, a necesidade, non? Vemos como desde, por exemplo, as comunidades de montes de da, de a que falábamos con esta replantación do da castañeira e quitar o, os eucaliptos e pero máis alá, non? desde, desde o respeto, desde coñecer, pero tamén desde a literatura, como comentaba ao principio eh, Laura, non, de, de como en este o libro de, de O Monte Pindo por pois coñecer, non, as cousas que nos rodean, máis alá das lendas e das historias, tamén o, eh, o entorno natural, eh, respetarlo e eh, quererlo e eh, tamén iso, ¿no? A necesidade con la falando con María María Canosa, ¿no? De, de da educación e tamén la, la necesidade do silencio. E como ño? A necesidade, a necesidade de humor, de rir, de ser feliz. Es por eso que, que no, no, no en este, en este viaje eh, queremos rematar eh, e decir hasta, hasta pronto desde, eh, humor recuperar un gag bueno un gag a modo de canción de canción que, que en el, el 87 ha, chovido ya y e que después ahora con el confinamiento se se foza como una, una ¿no? de, bueno, de un mítico grupo catalán que era La Trinca y eh, también un mítico cantante como es eh, Serrat. Eh, de verdad que desde el humor podemos aprender a gozar moito. Pues con él es con la trinca, con Serrat, con el humor, o hicimos de verdad moitas graciñas escoita. Va, aquí tira? Ja tiro yo, va. Tires tu? Maestro? Ens ho ha de dir la veu tremolosa i trista d'un campanar. Un cop de llum del crit d'una garça que ha despertat en famibus per entre blats i cibades qualsevol cosa per omplir el pa ser un gall que dins la cor canta la nit és morta i ja es fa clar la nit és morta i ja es fa clar mentre jo canto de matina de la vilesa dormida encara La trapera matinera la trapera matinera la trapera verdadera sí! sí! No tant, no tant. Fa vint 20 anys que tinc 20 anys, 20 anys encara tinc força i no tinc l'ànima morta i em sento bullir la sang i encara em sento capaç de cantar si un altre canta. Avui que encara tinc veu i encara puc creure'm en Déu Bandarra. És el nom més escaient que reflexa fidelment que tu ets un indecent i una guarra. Bacona. Paraules d'amor senzilles i tendres no en sabíem més teníem 15 anys, no havíem tingut massa temps per aprendre. Tot just despertàvem del son dels infants. En teníem prou amb tres frases fetes que havíem après d'antics comedians d'històries d'amor somnis de poetes no en teníem més. Teníem 15 anys. No me importa tengo un papel, si esta vez quería ser libre, no me lo veo, no me pap si tengo un papel, si es por la penjim, penjam, oh yeah, sí que sí que sí que me lo escampa en una vanguardia la fiambrera. Se festeja con media botella de friureto y se calienta con sol y permanganato. Y arrepentido en la sombra duerme la siesta, soñando con hacerle al encargado la vaca, donde fuera el Betty y el Barça en casa. Vale que llegará la móvil, vale que su corazón zozobra, caminito de la obra. Fa que y llámese i ja em sento català. Era. Fa y que tu i ja em sento català. que fort que sol arribat, i jo ja dic xarnego en els que tinc un més tard. Mira si estic integrat, que m'agrada l'estatut i la generalitat, i ja te'n foto el carajillo, l'aroma de Montserrat. Som catalans, sí senyor, som catalans. Eh! Qué bonito es Badalona, el invierno y el verano, con mantilla y barretina, a la sombra y al solano. Qué bonito es Guadalona con sus viejos y sus niños, con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, sus nombres, su sexo y su domicilio. Molla russa, mon amor, per tu ploro, molla russa, i del fons del cor em surt. Mai no podré oblidar el piular dels ocells i aquell tuc que feien els vedells. Quan estava molla russa, mon amor. Que bonic, que bonic. los prados son verdes, y en verano, el cielo es azul, por mantilla y barretina, las vacas a la sombra, y a la sombra y enseñan a un pobre bonito es poderosa, para en invierno y en verano, para bona, bona, bona, por mantilla y barretina, para bona, a la sombra, y al solano. Badalona, amor, qué bonito es Muñerusa, con sus viejos y sus niños con sus hembras y sus hombres, sus apellidos, sus nombres, su sexo, su domicilio. A Calimera. Para ti, para ti e para mí. Para mí. Os sapoconchos dende as ruínas da histórica Radio Calimera en Santiago de Compostela, capital do novo reino democrático galego.